Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine Vladiko, prepodobne monahinje, časni oci, braće i sestre, pomaže Bog, ja nisam navikla na ovim prostorima da govorim, vi znate da ovdje kod nas monahinje su smirena i krotka bića, ja nisam jedna od tih. I jako mi je nekako u ovom trenutku ovaj, neobično i možda malo neprijatno da govorim pred vama, ali eto, ovaj, poslušat ću blagoslov Boži i visokoprosvećenog mitropolita, pa ću ovako nešto da kažem čistim srcem. Jednom prilikom kad sam bila na Kipru, pošto eto tako, mitropolit, gospodin mitropolit je uvijek onako već 30 godina, ja sam u manastiru, nadam se da ću krenuti jednog dana da živim kako treba i tako da budem prava monahinja. On me onako uvijek oslovljavao Vaseljanska Stefanija. I pošto mitropolit je onako i sa ljubavlju znao da se našali, ja sam onako u sebi pitala šta to treba da znači i tako. Međutim, kad je došlo vrijeme eto da i mene pošalje u tu svetu Kalabriju, tako da, iz dana u dan meni postaje sve jasnije zašto je mene tako zvao. Kad sam bila na Kipru i tako ovaj, pred tim blagoslovenim svetim narodom, mitropolit je mene slao i ranije, kad smo bili u manastiru Župi, trebali smo da obnavljamo manastir i tako ovaj, bio je potreban nova da se izgradi ta velika svetinja. Ja sam tom prilikom, a to je sedam bio zaista jedan veliki Boži promisao, da vi ste ti kiprani dan danas mene tamo držali i pomagali mi u svakom smislu. I jednom prilikom, to je bilo prije dvije godine, u stvari prije tri i po godine, kad sam išla da skupljam prilog za ovaj e, sveti veliki manastir, da počinjemo da gradimo tu svetinju, Ovaj, trebala sam tom prilikom, imala sam blagoslov arhijepiskopa da, Kiparskog da, go, da govorim i da skupljam taj prilog, a tamo su ljudi koje ja već godinama poznajem i koji su jedna moja velika porodica i po srcu druga moja otečbina. Ovaj, I tako kao i ovaj put, tako trebala sam da govorim pred tim velikim narodom. Tu je bilo i vladika i arhimandrita i monaha i monahinja I znate, na grčkom jeziku nije bilo to lako ni reći, ni izraziti sve što sam ja trebala da kažem, što moje srce ovaj, osjeća. Ja sam onako pitala sveštenika oca Georgija, pa kako ću ja oče da govorim pred tako velikim narodom, pred tako velikim monasima i monahinjama, malo mi je neprijatno, ne govorim toliko dobro jezik da bi mogla da, ovaj, da kažem sve što mislim. I otac Georgije mi je tada rekao, govori srcem pa ćete svi razumjeti. Tako ja ću sada otprilike da pokušam da kažem nešto, ovaj, a vi me prostite ako primetite kod mene da nešto nije ovaj, bilo dobro rečeno, iznad svega visokoprosvećeni mitropolit koji je zaista vaseljanski učitelj i u svemu ove, u ovome, mislim, sa svetnim Ilijom zaista veliko djelo čini. Pa možda ne bi bilo loše da ja pročitam predgovor knjige koji sam eto tako napisala u jednom trenutku kad je trebala knjiga da se štampa, Dakle, prije svega možda je dobro da, po, da, po, da pozdravim i da zahvalim se gospodinu Mitropolitu na zaista velikom daru na ovom današnjem danu koji ja čekam već 7-8 godina. E, molila sam se za ovaj dan i samo sam onako ček, očekivala kad će to gospod da otvori, sve Ilija, a naravno i sveti mitropolit koji je uvijek i u svemu i u svakom trenutku prisutan u toj kalabri. I evo došao je taj sveti blagosloveni dan, i Svetilija se sada zaista raduje, neobično se raduje i ja sa njim. Tako da hvala srca gospodine mitropolitu koji uvijek ima vremena za mene i za moj, za moj manastir, za Svetu Kalabriju, za sve nas, za cijelu vaseljenu. Hvala gospo, gospođi Dragani Milošević, ona je prevodioca ove knjige i ona je zaista pokazala veliki trud došla iz Milana, pa je došla u Beograd i po velikom nevremenu došla ovdje, danas sletila u, u, u, ovaj, u Tivat i tako i, i zaista nije ni njoj bilo lako da dođe. Prepodobnom od Sigumanu Rapajlu, što, sam, što je mitropolit blagoslovi da se ovdje ovaj, izvrši ta promocija knjige i to isto veliki blagoslov Boži, pa se nadam da će moći jednog dana da se oduži možda jednim blagoslov jednim česticom mošti svetog Ilije da u ovoj sveti, da Svet Ilija dođe, pošto je njegova i volja bila. Vidite, svetitelji na svakom mjestu su zajedno i nema razdaljine koja, sve to je jedna kuća, što bi se reklo. I našem Pavlu Bruno, to je jedan pravoslavni sicilijanac koji će ove večer isto ovaj, nešto reći o pravoslavnoj Siciliji i Kalabriji, On je pravoslavni postao prije trije godine i jako je prisutan u mom manastiru, dolazi na bogosluženje, on mi jako pomaže i to su, jedno, to su divni veliki ljudi koji su svi oko mene. Ja u ovom trenutku sam kao monahinja sama, za sada je tako Božja volja, a zaista tamo nije lako, ali se nadam da će Bog i Svetilija, ovaj, skoro sam isto bila, u novembru sam bila na Kipar, tako bila sam u Jerusalim i nekako Znate kako, ipak to 7 godina, 8 godina, ja sam na jednom velikom podvigu i zaista nije lako i počela sam malo da se i opterećem, pa kada će više Bog da pošalje nekog tamo da dođe, pošto znate, ovaj, i tamo ovaj, italijani pitaju, pa kako to, pa kako ti možeš sama da nosiš toliki teret, kako je to tako moguće. Ovaj, u početku, znate, ja sam manastir posjećen Svetomili i Filaretu, žiti je prevode, prevedeno sad sa italijanskog, upravo sa grčkog jezika na italijanski, s italijanskog na srpski jezik, a ako Bog da, da prevedemo i žiti svetog Filareta, i to će biti jedan veliki blagoslov za mene i za sve nas. Tako da, u početku, kad sam došla u Italiju, mitropolit je, arhimadrit Nijel je dolazio u Crnu Goru i tražio je pomoć od da nekog mitropolit pošalje da eto na to blagosloveno dijelo i mitropolit je poslao mene još neku sestru, sestru Irinu Župe da pomognemo, pa za ostalo ćemo da vidimo. I to je tako išlo, hvala Bogu. Ja sam vidjela u početku, kad sam došla, pa mi je bilo neobično. Mislila sam u početku da mati Efinija kad je rekla, ajde, poslaćemo te Italiju, tako mislila sam, pa šta ja tamo da radim, kako šta. Mislim, to mi je bilo potpuno, nije bilo spojivo sa mnom. Međutim, što se kaže kako mitropoli blagoslovi, pa da i naopako ono ispane kako treba. I eto, ovaj, posle jednog vremena, dakle ja sam pošla tamo i moj prvi susret sa Kalabrijem bio je neobičan. Ovaj, e, došla sam u tu svetinju, vidjela sam da je tu nešto neobično. Jer, znate, odvojiti nas od Svetog Vasilija Ostroškog, ja sam odrasla pored Svetog Vasilija prije 30 godina kad nije bilo ni monašta, ni manastira sam Svetog Vasilija, on mi je bio i otac i majka, pošto sam ja ovaj, moji roditelji su se rano razveli tako i oni bio meni zaista otici sve što mi je trebalo u životu, to je Sveti Vasilij završavao. Tako da sa tog izvora mene je bilo teško odvojiti. E sad možete da zamislite koliko ja tu Kalabriju sad volim i taj krst što mi je Bog dao, da ja i kad krenem iz manastira, jedva čekam kada ću da se vratim u, u njega i tako. Tako da to je bilo jako neobično, znači hiljadu godina, Velika Kalabrija, Velika Grčka, mitropolit kaže tamo ćeš ti da odeš, tamo su predivne masline i veliki svetitelji, ja sam tamo bio i tako. I vjerovatno je mitropolit po, po daru Božijem osjetio da, da se tu krije jedna velika sveta tajna, a kao veliki bogoslov on zna da tu je, ovaj, tu je bila stara Grčka i da tu ima zaista svetitelja. Ne znam da li ste ovaj, čuli da na Kipar se zove Ostrava svetih tako i Kalabrija. Ona je puna, puna svetitelja, puna manastira i to nisu, ja to volim da kažem, nisu to obični svetitelji, to su giganti pravoslavlja. Jedan od tih ovaj, velikih svetitelja je ovaj naš sveti otac Ilija, on je zaštitnik i sada kad mene kalabrezi pitaju pa koliko vas ima u manastiru, pošto je taj manastir centar za emigraciju, za Ruse, Ukrajince, Bugare, Rumune, E, ima pravoslavnih ovaj, sicilijanaca, kalabreza, eto, hvala Bogu, posle mene sad dolaze i ovaj, Srbi i, i Srbi Crne Gore i svuda i oni kažu, pa kako, kako ti sama tu? Ja sam videla da to malo njih zbunuje, da, da im to malo nekako teško pada, valjda što ja to, a u, u istom trenutku vide jedan divni manastir, stari vizantijski, izgrađen je znači prije 12 godina, isto jednim velikim čudom, jer je to jedna, sve jedna velika tajna, koja je i meni još uvijek nepoznata, tako da polako s Božjom pomoći sve to otkriva i da ne bih onako nešto malo zbunjivala sve njih, ja kažem pa nisam sam, koliko vas ima, ja u početku tako jedna i oni pa kako, pa kako je moguće i tako dalje i sad govorim da nas ima troje. Ja kažem pa nisam sama, imamo ja, Svet Ilije, imam, imamo ja i u stvari nas je troje. I mislim u sebi, pa ja Svet Ilije, Svet Filaret. A sad sam dodali Svetog Grigorija Palamu, pošto je u tom mjestu gdje je izgrađena ovaj crkva e, rođen je jedan veliki eretik, Varlam. Vi ste sigurno čuli, a to je dakle sve to povezano s mitropolitom, pošto gospodin mitropolit je imao e, doktorsku disertaciju, to je bogoslovi Svetog Grigorija Palame i jednom prilikom je rekao ću ja tebe da ti tamo budeš nasuprot Varlamu. I meni je opet to bilo čudno, pa kako ja? Mislim, ko sam ja? Ja sam jedna Sami znate ko me poznaje, dugo sam godinu manastiru, možda nisam jedan dobar primjer neke monahinje, vidim ovdje su došle monahinje prave i to se vidi, ali ovaj, bilo mi je malo čudno kako to mene mitropolita, pa kako to nas uprtvrlamo. Ali ja sam shvatila da je zaista to tako kako on kaže, jer e, postojati u toj seminari da, da, da ima jedan pravoslavni manastir, to je zaista jedno i veliko i Božje čudo. Jer taj varlam jeretik, dakle on je 20 godina smućivao crkvu Božiju i jako je bilo teško protistati to njegovoj jeresi. To e, sigurno vi ste čitali i ovaj žitje sa tog Grigorije Palame, tako da sam dodala u svojoj, u, u svojoj brati, dodala sam se to Grigoriju Palamu, pa na sad ima četvoro. Tako mogu vam reći da, da je to jedna velika pomoć i ja zaista bez njih ne bih ništa mogla da postignem. To je jedno veliko čudo. Ja sam primjer kako se sila Božija u nemoći projavljuje. Ja sam ta nemoć, a sila Božija to su moji zaštitnici, to su moji svetitelji, to su moje sunce. Imam jednog, sad smo preveli žitije, to je Svetilija. ako Bog da, da će Bog i da prevedemo žiti iz Svetog Pilareta i onda će to biti ovaj, ovaj jedna baš, kako da kažem, kompletna ovaj, istorija. Tako da, evo, što da kažem, manastir se nalazi u seminari, seminara je znači istorijski jedan vrlo značajan grad po umjetnicima, filozofima, po seminariju, odnosno e, teologiji koja je tamo bila. Sva pravoslavna, znači Kalabrija i dan danas e, stara Grčka. Jer postoje mjesta ovaj, gdje se dan danas govori starogrčki jezik. I tu, su, tu se govori starogrčki jezik i govori se italijanski, naravno sa dijalektom kalabreskim. Ovaj, skoro smo bili, znači prošle subote smo bili u jednom manastiru od Gređa jedno sat vremena, zove se Galičano i tamo postoji stari, a znači sva Kalabrija, ona je, znate kako sad smo počeli da otkrivamo, Svetilija je otac otaca. On je obrazovao tri lavre i mnoštvo manastira. Dakle, on je jedan zaista veliki, veliki otac. Vi ćete, ako Bog da posle ovog predavanja, imati priliku da ili kupite knjigu i već kako, pa ćete vidjeti, čitajući žitije, kako je on veliki. I ja možda nisam, neka mi Svetilija oprosti, možda ga neću na najbolji način moći proslaviti i predstaviti kako on to zaslužuje, ali znao da sam ja mala, pa tako što se kaže, ja se preko njega spasavam i tako i, i pomažem koliko mogu, a on je glavni u tom manastiru zajedno sa tim filaricom. Tako da, ovaj, kažem, kad sam bila u Galičanu prošle nedelje da služimo liturgiju, otac naš Ilija i tako došli smo u to mjesto gdje su nas sreli, to je e, selo veliko, kao jedan veliki, malo jedno selo, kao veliki manastir. Tu je bilo 20 porodica i svi su onako tako radosno, naravno oni su svi katolici i pozdravili su me na, na grčkom jeziku. Ja sam s njima pričala na grčkom jeziku. Posle Otocilija služio je, naravno, služili smo liturgiju i oni su pratili tu e, liturgiju koju je on služio na grčkom, ja sam otpjevavala na grčkom jeziku i, i znali su, vjerujte, ja sam se tako potresla, znači, a šta je hiljadu godina pred očima Božim, kao dan jučerašnji kad mine i zaista je tako, jednom pokojni otac Luka Blaženog pomena je govorio o tom, o tom o tom čudu, kao da je hiljadu dana pred očima Božim kao dan jučerašnji kada mine. I zaista je tako ja sada, mi sada radimo na tome, ovaj, zaista tu treba puno rada, puno, puno vremena da se za to izvoji. Ja sam tamo i monahinja, i gumanija, i poslušnica, i ekonom, i, i, i sve sam tamo. I prosto, eto, to je jedno od glavnih čuda Svetog Ilije i Filareta, kako, kako je moguće ispratiti sve to. Mislim, ja vidim ovdje monahinje, sad kad dođem, pa kao da sam prvi put u manastir, dođem u moju župu tamo kod mojih sestara gdje sad naravno ima puno mladih sestara i sve ne znam se koja tko je bolja i prezentivnija i mlađa i, i darovitija i ja se prosto kao da sam juče otišla u manastir kad ih vidim prosto onako divim se zato što tamo znate e, kad sam ja prvi put tamo došla pravoslavna monahinja je ja sam prva jedina pravoslavna monahinja u Kalabri Siciliji pa je možda malo to bilo potrebno da se iznese to breme u ovako crnoj odjeći. Neki su mislili da sam muslimanka, neki da sam kamikaza, da sam opasna. Pa je to trebalo, znate, pa neprijatnosti, pa me sretnu na ulici, pa sam jedan put na aerodrom, pa sam putovala za Kipar, morala da idem u policiju da me provjerava identitet, da, ja, da li sam ja zaista pravoslavni i tako. Ali dobro, zamislite i sad toj seminari koja je centar mafije. Dakle, Sva Kalabrija, vi znate, čuli se sigurno, i Sicilija da je to u stvari centar svjetske mafije. A posebno seminaru koje se ja nalazim, koje se nalazi taj biser, taj dragulj. I sada isti ti ljudi od kojih se sva Kalabrija boji, ovaj, kad dođe da obiđu moj manastir koji je zaista predivan, koji njih neobično privlači, a zašto ih privlači? To je jedna mala crkva jako lijepa vizantijska, po ničemu nešto specijalno, ali jest zato što je ona pravoslavna i zato što ima tako moćne zaštitnike i Grigorija zaista Palamu koji je tu veliki pobornik pravoslavlja. Pa kad se oni svi udruže, to ne može da se to ne može da, da, da, da, da ne gori, znate, kao sunce. I zato sam dala knjizi tako ovaj, ovaj i prosto evo ne znam ovaj, što kaže, skače možda sa teme na temu, ali eto sve jedno mhm. veliko čudo, sve jedan veliki blagoslov i ovaj, ta ista znači seminara koja je sad poznata kao, kao mjesto mjesto pustošenja, mrzosti, isti e, kalabrezi, oni kad dođu da postavimo i crkvu ili dolaze ujutro ili dolaze najkasnije do dva sata. Niko tu ne dođe uveče, tako da boje se jednostavno ljudi da, da parkiraju auto, da im neko, jer svako, svako, svake nedelje neko nekom zapali auto, Neko nekoga ubije, tamo još šuvije krvna osveta. Ja se u to mjesto nalazim. Ali znate kako sam sigurna i kako sam ja tamo radosna i kako sam ja tamo zaštićena i kako je meni tamo dobro. I opet ja nekad, ali znate kao čovjek dođe moment kad mi je teško i kad ja nosim taj veliki tere, kad moram se da postignem i službu i da zvonim i da dočekam se ljude i znate, to je čudo jedno. Svake nedelje mi imamo krštenja, krštavamo tamo pravoslavnu djecu ovaj, i i Ruse i ove Ukrajince i Rumune i oni su meni, znate, kao ja i tako volim, ja jesam Srpkinja, tamo Srba nema i meni je malo žao, možda bi mi bilo lakše da su prisutni tamo Srbi, jer ipak srpska duša je velika. A možda pomislila sam po čemu je Svet Ili izabrao baš ovaj, da tu Srbi dođu, da obnavljaju tu svetinju, ali mi nije ni čudo, zato što je mitropolit, mitropolit gospodin mitropolit je veseljenski učitelj i on je nekako na neki tajanstven način tamo sa njima se ovaj, sreo, pa je to naravno se od njega pošlo i tako ja zaista eto nisam dostojna. vjerujte kad uđem u tu crkvu i evo se kaže da se se i svetomili i uvijek kad uđem u tu crkvu koja je tako veličanstvena, s jedne strane stoji freska svetog Ilije i s druge strane Filareta i pošto je otac Ilija načelnik monaka, kao Sveti Antoni, zaista toliku silu ima Ja svaki put kad uđem u nju, onako uđem zaista pognute glave i prosto kažem, pa kad, ajde, kad ćeš više prejaviti to čudo, zašto mene dovede na ovako veliko dijelo i tako. I ponekad po slabosti onoj ljudskoj, kad mi dođe umor i tako, kad sam, možda osetim ponekad da sam sama, pa kažem, ba gdje je taj mitropolit ponekad da ovaj se sjeti mene i tako. I onda mi samo odjednom tako nešto dođe, kažem, Bože, pa on stoji, molitvam uvijek iza tebe i molitvama i tako i moje sestre, dobro imati Efimija koja sigurno to na neki poseban način preživljava i one su uvijek tu. Evo sad su i tako kažem Bog je otvorio put preko gospo, mitropolita, preko Crne Gore i Sveti Ilije, a možda nije i opet čudo zato što je Sveti, Sveti Grigorija Palama kada su ga zarobili ovaj, eh, na, na moru, njega je otkupio Sveti car Lazar, Sveti velikomučenik car Lazar. Pa sigurno sve to nekako ima neku svoju duboku tajnu ja sam siguran da je to to. I tako da eto, hvala Bogu i Satilija je nas izabrao, ne samo mene, nego pa i sve vas. Ja se nadam da će posle ovoga blagoslovenog dana da će Bog otvoriti put, mitropoliti širok i on uvijek sve sigurno, svima će rado dati blagoslov, a juče sam bila kod gospodina ovaj, a, eh, a, eh, episkopa gospodina Janikija, pa sam i s njim pričala i tako, i on je obećao da će da dođe i verujte, vjerujte Meni je tako srce puno. Ja ću tići, evo, sestra, se vraćam za moj manastir i, i radovaću se da, da mi dođete da i pomogne to bogugodno dijelo. Jer mi smo eto na to prizvani i ono je bilo u Kalabri, bilo u Grčkoj, bilo u Africi, bilo u Palestini, sve to je, ne, to, to je sve jedna naša kuća. Ovaj, I znate kako, tako da je, evo, pročitat ću ovaj prolog, da dam malo i prostora i Pavlu i gospodin Dragan da pričaju, da samo pročitam prolog, pa eto, ako bude nešto trebalo, možete i da pitate. Predgovor žiti Svetog Ilije Novog. Ova knjiga posvećena ličnosti Svetog Ilije Novog, čudotvorca, zaštitnika i slave Sicilije i Kalabrije, ali i duhovnog stuba i pomoći Svete pravoslavne mitropolije za Italiju i Maltu pri Vaseljanskoj patrijaršiji – Sveti Ilija predstavlja za sve nas, služitelje velike i svete Carigradske crkve, simbol askeze, trpljenja, postojanosti u vjeri, milosrđe ljubavi. Svet Ilija Novi živio je na sicilijanskom i kalabrijskom tlu, na kome su se oduvijek susretale različite kulture i koje predstavlja most iz istočne i zapadne tradicije. Monaško prisustvo tokom vjekova učinilo je duhovno i crkveno plodnim divne vizantijske zemlje Kalabriju, Siciliju i Pulju. Na ovom sveštenom tlu srećemo sjajna svetila monaška, behu to znameniti igumani, svetitelji čudotvorci, poput Zaharije, Fantina, Nikodima, Nila iz Rosana, Pilareta, Gradinara, Ilije Novog, Ilije Spileota i drugih. Bogoslovlje velikih otaca crkve, posebno sveto Grigorija Bogoslova, beše im svakodnevna hrana i zanimanje, tako da je u tom vremenu svako od njih na neki način bio novi, novi bogoslov koji je svojim životom i svojim propovjedanjem uticao na narod što se okupljaše da sluša riječ Božiju, da primi zavit i blagoslov. Izvinite, uzela sam ovaj predgovor, možda mi trpolite. Gospodina Vjena, evo samo... Ah. Žiti Svetog ili Sicilijanskog novog je čudesno napisano rukom njegovog učenika svetitelja Danila. On je sicilijansko sunce, kalabreski prosvetitelj i svetitelj svih pravoslavnih naroda. Čudesnim promislom Božijim i blagoslov njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primarskog Amfilohija utemeljeno je moje biće u njegovom svetom manastiru nakon 11 vjekova. Njegovo ime je Ilija Novi, kazuje čudesnu i veliku blagodat prorošta kojim je bio obdaran još od malena. Gotovo identičan sa njegovim svetim imenjakom koji je i kao naš otac Ilija bio ognjeni stup vatreni borac za vjeru i istinu i veliki obožavatelj gospoda Hrista. On je veliki čudotvorac i posle toliko vjekova ljudskog zaborava njegova svetost i čudesa su toliko vidljivi i prisutni na ovim prostorima Kalabrije i Sicilije, to se svakog dana potvrđuje u njegovom svetom manastiru. Za života svet Ilija bješe vaseljenski. Kud god je hodio, Jerusalim, Egipat, Grčka, Epir, Italija, sa sobom je nosio mir, ljubav i samilost prema bližnjima. Pomagao je, isceljivao je bolesne, popravljao grešne i sve ih ljubio kao njegov gospod. Njegov manastir u seminari sabira na stotine ljudi svakog vaskrsa, raznih naroda i vjera. On je i kulturni centar za pravoslavnu emigraciju, Ukrajince, Ruse, Bugare, Rumune, Gruzice, kao i za pravoslavne kalabreze za cijelu Italiju. On je vizantijski dragulj koji oduševljava svakoga komu dolazi i svi koji ga posjete stavljaju ga u svoje srce i raduju mu se njegov mali manastir, nekada velika carska lavra, tako se danas zove, je ponos seminare, postojbine varlama, onoga ispred koga, ispred koga Sveti Grigorije Palama ponosno stoji kao pravoslavni stup trojičnog božanstva. On je ponos Kalabrije jer je to najljepše što ona ima. Ponos je i dika Sicilije jer su one dvije, to je Sicilije i Kalabrija, zaovijek duhovno povezane i osvećene njegovim svetim imenom. U našem manastiru ima još jedno sicilijansko sunce i sveti kalabrijski, sveti Filaret, koga je i sam sveti Ilija projavio kroz čudesno iscelenje slijepe žene. Njima dvojici je posvećen naš manastir i seminari. Nadam se da će žitje Svetopilareta izići na, izaći na svjetlost dana kada Gospod to bude blagoslovio, a mi preveli njegovo žitje sa starogrčkog jezika na srpski. Ovo skromno prvo izdanje žitije Svetog Ilije sa italijanskog na srpski jezik je ujedno i prvo žitije italo-grčkih svetitelja nekadašnje Manja Greća. Njega je prevela gospođa Dragana Milošević, profesor italijanskog jezika i književnosti. Nju je Svet Ili izabrao za ovo bogugodno dijelo. Neka je i dalje vodi rukovode rukovodi u njenom stvaralaštvu koje je i tekako korisno za pravoslavlje u Italiji. Manastir se zahvalja izdavaču žitija gospodinu Zlatanu Aleksiću kao i donatoru gospodinu Mirku Milovanoviću, njegovoj spremnosti, ljubavi i razumijevanju da ova knjiga izađe na radost sviju. Dobri gospodi Svet Ilija neka ih blagoslovi sačuva do vijeka. Ovo blagosloveno žitje posvećujemo hiljadugodišnjici od blaženog upokojenja Svetog Oca našeg Ilije, kako bješe ugodno gospodu. Posvećujemo knjigu njegovom visokopresveštenstvu gospodinu Genadiju, pravoslavnom mitropolitu Italije i Malte, njegovom 41-godišnjem jubileju episkopstvo u Italiji, zahvaljujemo hvaljujemo njegovoj iskrenoj brizi, svakodnevnoj duhovnoj podršci i očinskoj ljubavi. Knjigu posvećujemo i mitropolitu Crnogorsko-Primorskom i egzarku Pečkog trona gospodinom Filohiju Veseljenskom učitelju i ocu koji me je nedostojno poslao na uzvišeno dijelo pravoslavnog misionara u Kalabriji. Blagodarna sam na povjerenju, njegovim molitvama koje su bile i jesu temelj mog opstanka u ovoj svetinji. Na kraju, a kraja nema, knjigu posvećujemo svima pravoslavnima od istoka do zapada, sjevera i mora, da se kroz svetog Iliju i sve svete slavi veliko ime presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha u vjekove vjekova. Amin.